Воля, воля, сниться може. Друже, брате, говори, що народ, солдати Боже, бій, червоні прапори, з тюрем в'язнів випускають, прилучаються міста, далі, далі, хай співають золоті твої уста. Марсельєзу, швидше бранок, чом так тихо на селі, над дзвіницю вже світанок, люди, воля на землі. 1917